कुटियल माव वीर मड़ा कई बदल बिरका गनी कुटियल माव वीर मरा कई बदल बिराक द छा ग मालूमे ਤੇ कई के लाले आगनी ਹੁਣ ਫਾਲ ਦਵਾਵਾ ਦੇਰ ਨ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਐਣ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਗਿਨ ਬਦਲਾ ਕੁਲ ਮੰਦਾਏ ਦਾਦਾ तको हर डुक दर्द सॾेंदा तको हर डुक दर्द सॾेंदा भरे ला जेड़े सदियां राज दिखागी उठियल ਵੀਰ वीर मरा ਬਦਲ ਫਿਰਾਕ बिराग ਗਏ ਨੀ